Do manggon ngarep omahku yen ro aku dheweke nguyang guyu dheweke ngerti aku namake carane mlaku saya digawe-gawe dicocok no se lah itu tak cocok kira kira se coba kira kira ah kira kira umur seket itu wis me podo kayo yur suane ibu aku ngerti opo sebabe saben sore aku dikirimi roti kira-kira umure kira-kira suara gak ngalor gak ngidul kelakamu ya penggawean golek kayu Kok ya sing menghibur diri lho. Lah aku kurang menghibur ta. Wah iki lho. Apa pinggir alas ana omah kaya ngene lho. Loh, iya. Eh. Lek. Eh. Omah sapa kok sing kok? Omah Pak Sastra ta. Pak Sastra sing blantik wedhus kuwi lho. Sastra bakul wedhus ah, blantik. Eh. Wah, ora ngandel aku. Lho kok gak ngandel? Kayane wedhus loro pira. Terus kok gawe omah kaya ngene iki lho. Ah karepmu iki omahe sapa jajal? Iki paling dakwaku ya. Iya. Omahe wong sing korupsi-korupsi lho. Lah kok iso dipanggonno nang kene? Ah sapa sing lho? Ya iki anane manggon kene iki lho kene iki nyegaru wong-wong iki lho. Atas namanya Pak Sastro. Heeh, atas namanya Pak Sastro cegak konangan. Pinter kau nih. Ah pinter aku nih timbangan bapakmu. Paniku apa? Sing jenenge golek kayu. Ki aja sembarangan nebang. Lho, aku iki nek nang alas iki yo. Sembarang kaler kewan ora wedi. Sing wedeni apa, Cak? Kayak macan ngono kuwi wis padha karo dulin aku. Iya. Kula ya gak wedi. Iya. Sitok kan tak wedeni. Apa? Kadal. Abang kadal ae kok ya wedi lho. Ora nyokot tapi nang sual-sual. suwal-suwal. ana teorine nek nang alas kuwi ketemu macan macan macan iku ketemu wong mesti kan gereng. Gereng. oh ah. nek arep nguntal lho nah, terus ha iku ana teorine sak durunge macan greng awakmu kudu gereng. oh disi ana oh macan kate gereng, kok disi macan melayu oh ngono ta iya Jadi macan sak durung gereng, aku gereng dicek. Eh, Umpamanya ke macan nih. Ah, ah, ah. terus? aku macane. Macane. Ha, terus? Aku dorong dereng dereng Ah. Aku melayu. Melayu. Ha, ha macan aliren balik mana? Wah, berbahaya. Macan. Macan. Ulo. Ulo. Ulo yang ketemu uang mesti nyembor sih. Sak durungnya disembor, kue nyembor di sini. Bus. Bus. Nah. Ula wedi. Ula wedi. Melayu. Ha iya. Bali nyokot aku. Terus nite nite. Ngawur rek Terus maneh. Apa? Sing bahaya iku apa jajale? Sing bahaya iku tawon. Apa? Oh? Lho. Ngawur ketemu wong mesti ngentop. Lah sak durunge dientup, entup pendise. <laughs> aku ngentop dhewe. Heeh. Ya lha apa? kae kok wedi. Heeh, aku wis tau tantep. Bareng ngono tantepno bojoku Dios. Langsung petang wulan. Gendeng anu. Iso wong anu jare menungsa kon entep Cita-citane wong urip ning alam donya. Iya. Iku lak kudu mulya. Lho iya urip kudu sing penak. Ha opo sebabe sampean kok seneng gak di wong melarat? Lho. Melarat endi kon karo aku? Ya jelas melarat awakmu ro kon ya ro heeh panjene wong iku usaha Etian Ojo lali ndonga nah ndonga heeh lah kon ya ngono apa kok nek kowe kepengin urip sing penak aku dudu pituwa lho ya iya iya tapi aku ngerti iya iya kon kepengin urip sing penak hmm. kepengin duwe-duwe sing akeh iya kon ngerti syaratte burung kon gelem syaratte gelem gelem omamu dolen Neng, apa? Titik-titik sampean ya pengalaman to tau sekolah? Ya, gak sekolah ya apa lulusan iku dhuwur aku iki. Iya ya. Temenan kalah lek awakmu. Kewan apa? Nah, terus kewan apa nek sekolah mesti telat? Kewan blok bolos. Ayo gak iso. Kewan gregetno. Masih kewan ya ana sing sekolah. Ayo kewan apa? Kewan rasa-rasen budal. Nah, lha apa? Kewan kaki seribu. Lah kok ngono? Lah lewe nganggo sepatu kesuwen tok telat. lah. Dadi hewan kaki seribu. Lah ngawun ta sepatu sewu suwen lho. Telat kuwi. Lah lah apa? Lagi tak berdiri? Iya. Apa sebabnya bayi lahir kok mesti rambut, rambutnya? Ayo. Mereka kuwi wis alam Alah, ora iso. Iku wis kodrate. Eh. Dudu, iku. Lah kok? Apa sebabe bayi lahir kok mesti metu rambuté? Mergo nduk nyruwet teng kene salon. Oh, Bang, kana tukang cukur. Lah iya. Lah upamane nang jero iku ana tukang cukur. Ya kudu dileboni jingklek. Karo tengok-tengok. Wah, lah nek nduk jero bobotan ana salon ana tukang cukur, wah, berbahaya. Kori wong arep anjing kok. Aku tak nang kono mbokoki kae mau ya. Iya. Kala hmm. kana. Lah, iku ya iku. karate kumat deh, ya. Ngono penyakit saiki lho asam karat tau iku. Asam murah, Oh, heeh. Ah, ah. Asam aduh, aduh leh, Aduh, sabar, sabar. Aduh, lorone meranggat merambat, Aduh, aduh. Aduh. Aduh. Aduh, aduh. Rasa sambat. Aduh. Nah. Aduh. mancep dah. Ayo, ayo, sambat. Sambat, aduh. Ah, aduh, aduh, aduh. Pani nambani apa katene ngejeno aku. Wong wis tuwa iku aja dolan. Nek tak omong ini, tak omong ini. Jenengmu sapa, Nak? Jenengku, ah. Eh, Heeh. Jok klitik. Jok klitik. Kang. Lapo? Tuh, sapa iki? sing nulungi aku. Lah kenapa? Eh? Aku tiba asem kuratku. Bade, badar tiba terus tak tulungi. Awakmu sapa? Candi Solor kene lho, Lek. Jenengmu sapa? Joklitik. Joklitik. Ya. Lah iki lho. Lah Angger ana wong ayu ya ngene mesti asam urate kumat ngene. Yo tuwa-tuwa ayo kudu-kudu keterampilan to. Karepku wong tuwa ki tak kon ning omah aja sobo alas. Ha iki golek kayu penggawean mbak aku. Iku eh. nek nganti sobo ning tengah alas mati ketemu macan. Nek terus dipangan macan, yo nek macane nom aku rapopo. Terus untune sik jangkep. Oh, lah nek macane tuwek ora dipangan mek dimut. Oh, mau wes kelakon. Untung kan dicurungi ah, ah, joge iki. Iki lho, mbahan sarene nulungi aku nak ya. Kadungan lo ganjar oleh punya isang gutang bu samuni urip nak ya. Tanpa Coba ba. Asal pasi ngero. Ayo. Kacar bubar dong. Ngene gitu. Ayo, Wadah atas atas lho Wong sapa kayu gawangane tanggalan iki piye? Nek kertas iki ya iki? Sik sik sik Yo wo wo wo. Lah iki maksude iki opo? Ayo. Masa wong tuwa ya duwe perasaan cinta. Oh, ahem. Ahem. Wis aku. Iki maksude iki opo lho? Wis diwehne lho. Wis. Thank ning ning desa. Lho, wong sarah ta lu ngumpuk. Kene karep mlayu yo ora iso. Gitu, kaboten awak. Iku dicolke dhewe kene, emak-emak lan nolong ngeram-ngeram. Dicolke terus ngene iki. ah. maling reso melaya maling karo tase gede awake sar maling wah yo maling kok melayu deh Melayu bantre ra Ayo, ngubur maling kok sok gawa sepeda lho. Lho kowe mlayu awakmu lemu blantre ram. Iki kok malah nganggo helm. Lagek iki ngubur maling tambel iki lagek iki. Kok iso? Lah nyatane golek sewan helm karo sewan sepeda. Wes sak kowe kuwi ngubur maling iki tak plas plas plas malinge betang kecekel. Umurku lho. Lagek temuan iki maling kok gedene kaya beduk masjid. Ya iya, ning mlayu niku cepete ora heran. Kae ora mlayu. Lah nyapa? Glundung. Tong kok piye glundung ki? Paling endi? Paling pelayu rono ki. Sing dicolok. Sing dicolok. Lagi. Kap beneran. Pas. Wis, pas piye? Pas rezekimu rezekiku. Kok iso ngono? Lah iya no. Barang sing dicolok, wis kecekel ora digawa karo maling. Lho lho eh, eh. Yo, so. Lah nyapa? iki barange wong liya dibalekno karo sing aja dibalekne. Wong sing sing dicolongke wis sugak dibalekne aja dibalekne. Lah piye maksud iki? Ra iso iki pokoke. Aja dibalekne pokoke. Dibalekke iki dudu hak dhewe. Ahem. Ahem. Wis roh aku. Wis roh. Jarene titip, jarene. Jeret. jare seru jare seru jare titip mas wis seru iya ayo ayo jebul ah, kaya ngene iki kaya ngene iki nom noman ora iki jawane jare titip oh malah arepe dipek sik nom nom padha seneng korupsi besok nek wis tuar dadi apa kowe kok kita ayo larang lagi gitu. timbang aku ngko ora dadi contoh nih nom-noman besok lebih baik dikembalikan saja bis yes. kemarku. Kemarku njenengan kapan nggih? Aku biyen ya lulus Jiwan. Aku biyen ki nang SMK Jiwan. Lulus piye? Maksudnya niku sekolah ngantos tamat. Bakul es nang ngarepan. ya sekolah neng aku disenengi gurune ora munggah neng SD aku rolas tahun no. Sungguh lho om SD ini biasanya 6 tahun lho Arep munggah arep lulus gak oleh karo gurune ya Mergo saking pekokku Sakit lagi saking jenengan bagus Wis mantep to karo aku Kula to om Kowe pacar ki aja gandeng ganteng Oke. Elek iki malah awet. Kula jane nggih tresno kali jenengan. Iya. Tapi kula wedi ya, Om. Wedi apa? Kula wis bolak-balik diapusi. Wong lanang iki ngakune jare jek bujang, jare judo, nyatane duwe bojo. Bahkan sakit hati Om diapus terus. Eh, jadi wong wadon terus tinggal tumbang. jadi korban semena-mena. Kalau aku kan gak tobat. Kalau aku gak tobat. Mergo pakku bakul bebek ngono. Akhir-akhir bebek panggilan saya ngoten lho, Om. Ya enggak gitu to, Bro. Ngene ngene ngene. Pripun? Nek wong lanang aku Joko mayare ndi bojo. duda wis dhe bojo ora wong-wong liya. Nek aku ora. Tenane lho, panjenengan estu duda. Aku ki duda seneng karo kowe iku ora mung seneng arupamu. Nah, terus seneng pribadenmu, Aja kuatir. Sok nek kowe wis dadi bojoku omah iki. Nggih niki kahanane kula nggih namung kaya ngaten lho. Omah iki. Pripun? Didol. mana tidur lho? Apa iki ngontrak? Omah iki tak bangun apik tak tingkat ngono lho kok malah didol to yo. Dibongkar sik ngontrak sementara terus bangun. Direnovasi. Renovasi. Oh, kok nggawa tas arek Ajeng blonjo alat-alat calon. Niki lak Hari Kartini to. Biasanya nih oh. Hari Kartini niku salon kula laris banget lho. 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Kok gak nyauri to goblok kabeh. 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. 2 Mei Pak Enten sih jauh hari Kartini kok 2 Mei loh. 2 Mei. cilik-cilik. Nah, Sekolah-sekolahan udah Kartini Kartinina. Harus tetap dilestarikan. Nah, Habislah gelap terbitlah terang. Pahlawan wanita pejuang pendidikan emansipasi wanita Hari Kartini harus tetap dihormati ya ta. Nah, ibu kita. apa? Iki potongan iki sing rada gaul. Ko oh, nek wis rabi karo kowe. Nek kowe wis dadi bojoku aku ora nganggo blangkon. terus sirahku langsung tak cet. Iki dadi dipotong mohak ngono lho ben rada gaul. Dipotong apa? Mohak. Rambut entek kok dimohak mohak. Lah malah ketok nek kau ora ditekne ngono dadi sing semati ra mung awake. perlu semangat. Tahu tak mohak tak dhuwurne. aku turu anu malah ra iso rambutku kaku bantalku ketut goblok ombe ngelak ngelak ngelak jenenge pinta nak riyen nggih re ya mereka ujuan ngesake napa wedang jahe kopi wedang jeruk kopi susu kopi po jahe teh mawon oh teh mawon pipi po lambe kabeh mawon iya iya iya kopi kok pipe teh mawon teh mawon pipi polandi kabeh mawon kabeh mawon kopi po jahe teh mawon kopi po jahe kutah kutah pipi polandi mutah rasikatan sekecane rin nggih iya iya pamongmu gak galak to kene samarku nek galak. Es roham. Kopi po jahe, lambe yo mimble. Kopi kopi po jahe, lambe po lambe po ndoble po. Kopi blokingmu aja aja to. Blokingmu ge aja aja to. Ngawur roh aku. Wis. Wis roh aku. Lambemu aja aja aja. Kok rah roh rah re roh. Ya sampean ki wong tua lho. Oh, Pitik po kutuk. Apa beras kencur? Klitik po kutuk blengur. <laughs> Pitik po kutuk. montore mabur apa? titik pak kutuk lengur lengur we apa aku we nak lunga rumah lalu ngapa aku naan ratau lalu ponaan ratau silaturahmi karo wong tua eh, eh, roh aku wes roh aku wes roh aku wes roh Ya roh ya roh. Ahem ahem wis roh alhamdulillah. Ya roh roh tak tambahi ning aja omong-omong wis roh. Aja sok ya, aja nganti roh budemu. Wis wis. Wis roh. Iya roh. Wis roh ya wis roh. Wis roh. Ning aja omong-omong. Itik apa utuk apa kuwi? montore mabur tegese klitik pok lutuk bengur asa ngono wae wis seru jek iki aja aja omong-omong wis seru ya wis seru ning go dhewe ae wis seru nyah nyah nyah nyah aja omong-omong ya omong sapa serah aham wis roh aku begini nih loh kalau jadi orang cantik sampai Saiful Jamil minta diinvite Bo Imbang minta diinvite loh pokoknya pokoknya pendeknya pendeknya Super boy kemarin juga minta di invite pokoknya saya ini walaupun tua tapi kan jiwanya muda jadi senangnya sama brownies-brownies gitu loh kemarin lagi Raffi Ahmad sudah tak bilangin jangan pakai metilon mendingan berteman dengan meti loh dianggap bojoku gak masalah oh ya kamu kok tahu toh iya, iya, iya, kalau saya kaya maneh to, Kak. Tantan Met ini kan sukanya pria yang modis. Iya, lah, saya ini terinspirasi dari Agus Kentus. Tapi aku nggak suka kalau gitu. Nggak suka ya? Nggak suka. Sini Mas. Lebih suka gini. Mas Koko. Tapi sebentar, ngomong-ngomong ya. aman nggak ini? Oh aman. Mobil parkir depan nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Bawa mobil toh? Gak, anu gandol truk. <laughs> Mas, si, jangan si, si. jangan memalukan aku toh. Ya. Kan kemarin gak, tak kirim mobil kamu. iya memang kemarin kirim mobil tapi kan gak ada mesinnya. Masa aku mau pakai suruh dorong gini? yang nggak jalan gimana zaman 2013 mobil eh, yang ngarepe wani jaran gitu. Paling ini jaran gledeng jaran. Rumah sama aku kusir. Jangan nah, gitu. Sini Mas Kuku. Aku seneng yang kalem dulu setelah kamu. Alah kalem ya apa? Ya enak sing kasar. Sik tok. Lah ning kene kalem. Enak sing kasar. Mas Kuku tadi naik apa? Saya kudu naik tandong, Bu. Aduh, kasihan lo ganteng-ganteng. Oh, sere ning kene. Oh, iki tak oh, naik kandong. Aku enggak mau tanya naik apa. Loh, tadi kan sudah Mas Yudo. Mas Yudo naik apa? Diseret. Ning gurine naik mobil. Naik mobil. Naik gitu mobil. Loh, Mas Mas Kuku, ini loh. Kamu tadi tak BBM masuk enggak? Waduh, HP-nya HP Cina loh. HP-nya kan HP Cina. Aduh, jangan jangan pakai ini aja sudah saya siapkan ini. Waduh. Supaya BBM-nya langsung cering gitu loh, Wah, Mas. Terima kasih, Teh. Kalau aku kangen, oh, Kalau kita dibuat tante aja, dibuat tante. Enggak, aku enggak suka. Buang aja deh. Masa ini dikasih apa, enggak dikasih apa-apa gimana sih? nanti kalau aku nggak dikasih kamu nanti malam nggak kasih loh main aja kasih kantor apa ini apa gimana, ini? semalam gimana kerjaku gimana wasik mas iya. lincah nggak wah lincah selincah lincahnya itu pengen tahu rahasianya nggak Iya tahu dong kenapa. Aku itu minum telur bebek sak kandangnya tak minum semua. Ya mosok sak kandangnya mas ra bulet kabeh. Telurnya itu ya Telurnya kamu kopi atau Tak kopi? Terus dikasih madu. Tak kasih madu. Terus dikasih merica. Tak kasih merica, uh. tak kasih suplemen, tak minum. Lah, aku terus ketiduran. <laughs> ya kan gentenan, gentenan eh. Nih Mas. Iya. Saya punya satu buah lagu yang spesial. Gak kaya uang sing lugu. Alah, opon rayungan lagu kuno. Seta. Orang popo. Ya. Iki lugu iki. Saya tahu Elvis, menengok Elvis. Elvis. Iya, aku ganti. Hey, aku nggak celok pipis. Elvis. Elvis. Elvis. Elvis Sukesi. Elvis Presley. Kamu mau nyanyi toh, Mas? Oh iya. Demi Adinda tercinta. Loh, aduh, masa ya Allah, demi Adinda. Ayo maju. Mm -mm. Mas liramu sekarang pelati Aku kumbak idam sari Umpomo liramu margi wong manis Aku kang bakal ngliwati Sinak sen lintangnya luku semondong janji prasetya ning ngepi tansah kumanteling netra rinoso rasa rasaning driya miteru sak jagat raya akalingono bukir lan samudra ora ilang memanisi aduh hati-hati selawase Nah ya mau seliramu ya. Nok, nok, lagu jam dari nok, nok. Tak tutup Ah. Naliko niro ing dalu adiku. Lam-laman si rawong ayu. mati mati ora bakal lali alakai timpangi mlaku mundur rayu rayuan zaman sekarang pakai lagu campur sari kuno kenapa lugu iki kuno lagu campur sari kunci di app apa tak Kalau nggak ada F, pakai kunci Inggris. F. Iya. Campur sari kuno. Minggir. Rotok maju. Ayo kawin. <laughs> lagu kawin. kok ayo kawin. Ayo kawin Mas. Tak kira lagune Agnes kae lho. Lagu Agnes sing nyanyi kae lho. Sing piye? Lek lek o, lek lek o, lek o. Lek. Lek o lek. Lek o lek yo lagune Agnes iki lho. Dak, pokoknya gini. Kudune lagune ngene. Apa? Eh. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Bu. Alah, alah. Ya ampun, jantungku ilang, jantungku ilang. Kabare piye, dek? Apik. Apa do slamet kabeh to? Wong arepe linggoe sampean melih. Niki. Kabare piye, dek? Apik, Mas. <laughs> Ponakanku sing ganteng. Ya. Yo alhamdulillah. Lek mau untuk koncone. Eh, ngono ya, Dik. Nang FB mbek Twitter. Masa? Kan lek mau iki ayu to. Eh, ya nek iki akeh sing invite ngono eh, lho. Eh, eh, eh, eh lah. Pakde nang ndi, Bu, Dik? Lho, pakde kan tugas. Oh, tugas. Heeh, dagang. Tapi pakde ya sing sering mulai to, Dik. Ya mulai ta. Lah makmu kok ya ganteng to. <laughs> Dik. Ya ampun kaget. karo karo ponakane lho kok iso. Aku iki mbuh tak ana sing bening-bening ngono iki tak delok ponakan barang kok kudu tak piye ngono lho. Be, bening emangnya air. Ora ya utang duit aja. Kamu kayak utang duit gua apa? Gak ada duit? Alah, orang duit. Gak ada duit? Hehehe. Eh, seru aku. Eh, tenang nih, tenang nih. <laughs> Eh? <laughs> wis tak kei yo. Wis ora apa. Wis. Wis to meneng. Jare ra ento kitane. Gak ana duit aku, tenang gak ana duit. Tenang. Heeh, gak ah, ana duit aku. Tenang gak ana. <laughs> Wis ora. Diaplek iku. Pak wasah repot. Aja ngatek kleng. Sampeyan ki ngapa kok wedi ki ngapa? Kok aku mriket bar senam aku. Oh aku iki ngapal nih. apa rapalan kayak mau lho besok wis dah mangan-mangan kono ya aku heeh tak cepake nggo wapi ana wapite sampean wis masak po? wis wis ayam panggang kan heeh iku kata gawe Pak Demu ngono kontekno wae iku nek entuk semerer apa enek semerer mlebu iki piye kok SMS lho. Alah, gak. <laughs> Iku anyar iku aku ra dong. Sik, eh, yo punyo. Eh, Wis. Tutup bojoku sebulan iki. Tutup bojo. Eh, sikil kono. Sikilku. Eh, sikilmu iki lho. Sik to. Eh, eh, eh, eh, eh. eh aku ra rangkepan. Tarane bojoku ponakanku jan ponakku tutup aja tutup ae eh. ya nek pokoke iki masa depanku tak pertaruhkan aku diser cewek SMA satu jiwa tak tolak awakmu hilang demi awakmu pokoknya ah, hatiku hilang jan hilang iki umpama seliramu sekarang sik sik sik yo pas opo iki sik pas bojoku sing teko aku tak gelek eh, balik. Eh. Sing dhelek aku. Oh, opa. Jeri ato jeramu ngarti. Ah. Oh, maneh. alah, Mas. Kok tumben, Mas? Anda, aku jadi bunganya. Yo balik. Balik. jadi kumbangnya tak entup tak entup aku dientup sepelan lawas andai aku jadi burung engkau jadi tembaknya tak bedil tak bedil aku dipedil dok dok dok dok Gantengnya Mas Kiron. Ah. Gantengnya Mas Kiron. Ah. Tak cemu-cemu aku memandangmu. Ah tenane. Gantengnya Mas Kiron. Ah. Gantengnya Mas Kiron. Ah cemu-cemu aku memukulmu belak mas diraba-raba hatiku hanya untukmu hanya untukmu oh iya dibelai-belai mas kirun panjang rambutku rambutku panjang oh iya mas di dadaku hanya di ku ada di hatimu oh iya di dadaku ada hidungmu mas hidungku iya oh iya di dadaku ada matamu matamu dewe pengen musul tapi yang ngejak sepelah Sulai kau tahun sangang puluh lima wi. Mas awak cewek kata mau lulu. Emang wes anak geblak parung. ngene terus geblak wis ana ora sida tak nggo dan aku mar nggo kleru terus geblak wis tinggo Mas aku semalam kok ngimpi ngimpi apa seweku suwek gedah pinggire heeh bolong apa apa nih yo seweke ora sing bolong ambo ora seweke apa irungmu kuwi uh. Aku yo aja padha-padha biyen karo kowe iki padha ketemune Joko Loro ora dadi kira-kira. Ya aku padha sajake aku sawise dadi bojomu ya suwe-suwe tambah nek. Siapa? Aku kemanisen. Ya memang manis, takon cah-cah iki. Manis apa, Pak? Manis. Manis wong kowe ya gejala kencing manis. <laughs> manis ora manis ora kowe dadi bojoku kurang piye ya kurang ajar aku mungko ora dadi bojomu ngono tenan apa biyen wis jane nyambut gawe mergo gandrung kowe protol aku biyen wis ditampa dadi guru anggitmu guru apa guru iki dikuku lan ditiru terus lak awakmu ora apa dikuku kok waku. ya aku gak itu awamu bupati dulu bupati toprak ya lah pejabat pejabat kue ini loh biar aku mau cokuran Ardi Nabi kantor pos kok kira pelaku aku Arda dene stok gue ngetok istana rasa rewel aku gak bawa awakmu PLN loh ya Arda dene sekring gue Irapi PLN dan setrum batukmu. Dora, didelok anak-anakmu cilik-cilik wong tuwek aja sok padu jangan gegeran generasi muda kita diberi contoh yang baik-baik supaya jadi ada api ada asap ada gula ada semut yes. penak Bes panas deh syukur lagi malah teko ya bos mau tak kawan mangan ayam panggangku tak <laughs> kene polamu ki saiki karo wong tuwek Jawa. Oh, Pak De. Ya tas bali ta Pak De. Ya le. <laughs> Aku mau petuk Pak De lho. Ora ora petuk belas. <laughs> ora petuk. Ora tau petuk awake dhewe. Awake cewek iki nek iki nek rene ya ora gelem sanjang karo wong tuwa. Lho kene wis suwe ta ning kene. Wis suwe aku, Dek. Oh, aku malah omongan karo Bude. Oh, oh tenan, wis roh aku. Wes, roh. Roh aku san. Wes, ora perlu to, Mang. Lho, ora. Sik to. Sik. Sik to, sik. Sik. mau tak Pak Pakde mau ning dalan lho. Ora ora petuk wong aku kok dodo aku. Wes aku. Wes sumpah. Sumpah. Cangkemmu ku lho mesti. Ora ora petuk blas. Kepetuke neng ndi? Neng dalan ya wis budhemu nang omah dhewe ta. Nang omah dhewe neng ya wis wis gero eh, eh, eh, ayo. Sing ngomong ki sapa, Mas? Ya, ya? pancene bocah pinter. Budhe karo Pakde iki aja nganti geger. Nek geger ki aku ponamu ya melu isin. Sebab aku ki arep piye-piye iki ya wis ngerti, wis roh. Iki Pakde kan wis ayo minggu. Ya to Dek, karepmu ki piye? Ah! Pakde kok ketoke kaya raine mingkup ki ngapa ta Wis seru aku. Wis seru aku. Wis seru. Ya pancene wong rumatan ta iki. Rukun, rukun. Contoh Pakde karo Bener, Pakde karo Bude rukun ki lak ya ponakan-ponakan ki melu seneng. Ngono lho. Ponak kene ya dipandang karo sama iki sama. Pancene kowe karo aku ki ponakan sing kudu rukun. Rukun wis seruh, wis seruh aku pokoknya Wis seruh banget sik. Eh. Lah kok mangan sik ki piye? Lah kok dhek ngomong ngono? Lah kok pas kerti aku ah, ngingetke kae. Wah, piye to ponakanku iki? Sik. Yuda. Petua sik to yo. Mangane apa to? Enek kucing kerang. Ora ngono bojoku kan ngomong ana ponakan. Eh. Lah kok ngomong wis seru aku ngono terus. Lah kok aku wis seru aku. Ah. saja dipersilakan ya, ya, ya. bintang tamu dari Jakarta, bintang tamu kenamaan dari Indosiar untuk Mbak Wawin Laura. partai ki rada sembrono. Lho piye to? Dibaleni garingan. Garingan lek lek Saimin. Yo, yo dolanan dakon. Watu item cacahe pitu. Mbah Paicem eh, ning alun-alun. Wah, aku ya nek meneh tunggale. Piye? Anu tunggale kae sing Sore-sore tuku lengo nyangking botol konco Konco lawas ngajak dolan menyang kali pelem Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo Tumo <laughs> Tumo katok kelelar-kelelar ana rambut jempol Jempol sikil ngidak lele kleru patil ilat Ila cendak ya gundilan, ora apik teman halo apik mas tenan tak acungi jempol liramu mas long aku yo setrum kae mas ora aku seneng melu seneng ngono lho kang mas wilujeng dalu wong ayu wilujeng dalu pangestunipun kabare piye oh amin iki sehat-sehat wae mung swarane rada entek. Ya lumrah wong jeneng artis ki rono rene kok. Allah Allah kemalan len len. Aku ki wis ning kene iki ping telu iki lho Mas. Oh, ah. Wingi sore eh, telung dina kepungkur aku yo ning kono. Ning kene Bu Sum Sam eh Samiyem. Samiyem oh, heeh. Oh. Lah juragan gabah kae to. <laughs> Lah niki Mbak menawi Jumino. Oh, dikenalke malih nika Mbak Wawin Laura, lanang ora wedok ora. Ngen KTP ne jelas. Eh, ora usah mbok omongi kabeh wis padha ngerti. Cah cilik-cilik iki lho wis ngerti kabeh, Mas. Oh. Aku mlaku toke wis padha seneng lho. Wah, bancine teko, <laughs> bancine. Banci-banci muku, ya. Iki mu kok teko kene nang gilingan po garukan. <laughs> <laughs> Rene numpak apa wong aku? becak, Mas. Ah, numpak becak. Lu numpak becak to iya. Iki wis tak kandhani kaya ngono kok ngeyen lho. Piye? Aja pati-pati numpak becak. Becak kuwi kendaraan sing duyak-uyak manuk. Lho ora ngandel kowe madhep rono numpak becak ya aku sing numpak lah aku sing nyupir becak mengo mburi. Lho manuke sing becak nguyak-uyak. <laughs> ya aja ngono lho kok anjir cethane oh, nggon kaya ngono kuwi. Ojo. Ning aku numpak becake malah ngoyak manuk iki, Mas. Oh nek aku karo kowe malah manuk uyak-uyakan. <laughs> Soale heeh oh, oh, bener. Lah iya. Oh, kang Mas, piye wong? Ya saya akeh banget iki tamune, Mas. Tenang. Iki acara apa, Mas? Tasyakuran. Tasyakuran. Sing ditasyakurke menika Mbak Penny. Kalian. Menika tetesan, lajeng wali matul akikah menika Mbak Andika. kue eh, eh, ya eh, ditungake lah yo aku yo melok memuji mendoakan semoga menjadi anak yang soleh amin eh soleka soleka lalu bekti karo wong tuwane bener ora luput saka kekudangane migunani tumrap nusa bangsane lan agamane ah, wah jantan ah, ah. Kang Mas piye wong ayu saya suwe kok aku ning kene iki rasane bingung lho Mas bingunge ra mbok de mbok de dondomblong kabeh eh Bu enak apa mbok de eh oh lain daripada yang lain matur nuwun ayu nggih Bu ayu dhuwure tok sikile ya, mletek kuwi la iki pawaan kaya ngene iki beda kok. Bedane weteng munggah ki Lidia Kando. <laughs> Anu weteng weteng munggah Lidia, Lidia Kando. Weteng mengisah Ahmad Albar. <laughs> Padhe ya, Mas. Pawaan kok. Lha kaya wit jeruk. Kok wit jeruk. Lah iki coba gegere munggah iki lak wite to. Lah sing kruwel-kruwel iki rambuté. Lah nek kowe ndaplang iki pange. Heeh. Lah iki weteng, weteng rene. Ah, jeruke sik. Lah kuwi gandul loro kuwi. <laughs> Wong iki sing angel nek golek oyote lho, <laughs> Wis. wis Thomas aja ngono kuwi Thomas aku melu isin meneh lho <laughs> wong oyot iki pas tak bong ah, mak tak gugeli ngantek kami sosolen iki piye iki awake dhewe nglipur jas pangripur iki ning kene wis ketemu rong karo Pak Jumino sampun sing di nek wingi iki aku bar disawer 100000 lho Mas karo Pak Jumino iya iya lho kuwi tenan lho Pak Jumino kuwi sosiale tinggi eh, eh, lomo Jumino Jumino jujur mergane lomo oh, jujur mi ya enek mi ayam enek oang itu enak dadi artine iki mau jumina kok terus bar jujur kok terus nggon mi ayam lho mi mi gunane tumrap keluarga kowe e, eh, e, eh, mergane jujur lomo kowe e, e, e, e, e. 100 lho mas aku ndek iki oh, oh, 100 mung 100 bareng iku ditambahi kowe arep diparingi 2 yuta. Aku tenane kandhani kok kok nyanyi pengawan solo. Pengawan solo. Heeh. Heeh. Gelem ra? Gelem. Tambahi 2 yuta. Gelem no. Pengawan solo gelem. Gelem. Sa'asate. Heeh. Mi mau No. No. Sarno ra. No. Nora lali Nora lali nglampahi dawuh agama. We eh eh, eh eh. Merga ya lomo kuwi mau. Lomo kuwi mau ya, Mas. Tenan. Wah, jan, dasar putrane ka ya sembodo, sekolahe pinter. Wah, ora kaya anakku lho. Sing ndi putrane? Nika sing jejer kalih menika. We, ayune ya Allah. Lah kae sing gedhe kae Mbak peni Heeh. Kae ya wis payah ngedu lho, Nduk kae. <laughs> Wis dewasa. Ya muga-muga wae. Sekolahe pinter kabeh. Heeh. Beda karo anakku. Anakmu piye? anakku kelas 3 SD lanang nganyelke. Lho nganyelke ne piye wong aku wis ngerti anakmu kok. Usum ngene iki gur ngunekke mercon karo nyolongi rokokku wae kok. <laughs> berarti ki wis anu eh uh, apa kuwi jenenge? Ya madani bapak nih nuruni kacang ngono kae ta kacang ra ninggal lanjaran wah aku nganggo sandal kedhuwuran kok kudu tiba to ngene oh. wis nyokor wae kulino nyokor lele yo oh, iya wong kowe dhisik sak durunge dadi artis lak nyepir becak to mesti lo mesti kok diyau-yau manuk ngono <laughs> manukmu kuwi just back piye ya jas panglipur dhisik, sak lagu engko guyonan meneh. Okay. Oh, urung entuk kondur nek urung wawin semaput. <laughs> Astagfirullah. Mecewu nggih Pak De. Tak kira ki mau kok kacamata ki mau ki nggon burinan botol. <laughs> Gek poketo. <laughs> Nginang ini ora ditinggo teng nginang ini. Alah pe aku ayu jur kedendengan iku terus terus kemalan ngono. terus kowe ki umpama anu dengan bapak yang demikian iki rasamu piye rasane ngati? Aku deg-degan, Mas. Gusti Allah. Aku rada piye ngono lho, Mas. Karo Mbah Kakung. Uh -huh. Alhamdulillah lomo tenan. Fitrah to, Pak? Diwaca, oh, diwaca. Diwaca. Waduh. Nyoba amplope. Asem iki. Mosok tiga amplop. Anu tulung kuacakno. Oh. Aku tak nguyuh delok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Wawin Laura. Kita jumpa lagi di malam yang bahagia ini. Saya minta lagu Jambu Alas Caping Gunung. lagu ini buat Dinda Jumino sekeluarga mudah-mudahan dengan lagu ini terhibur. Semoga bahagia dan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rianto KRT. KRT. Kanjeng Ratu Tumenggung. Tumenggung. Ah. Juran dan untuk Dinda Widodo. Rianto KRT kuwi Kanjeng Ratu Raden. Kanjeng piye? kanjeng Raden Tumenggung. Oh, kuwi ya iso. Apa? Kanjeng kurang turu ya iso. <laughs> Kok ngawur kowe iki lho. Dan untuk Dinda Widodo. Eh, Ayo diaturke, Nduk. Iki mau pecah ping gunung. Nggih. Pecah ping gunung. Oh, hi, caping gunung diatur kesik. Tur nganggo jenggleng iki. Amplop tok iki. Heh? Amplop tok. Alah mbok mbok sing jujur mas Alah mbok muter to win-win ora. Sing jujur. Aku ki mau ngerti dhewe. Ora mungkin wong Pak Rianto Kanjeng Ratu temenggung kok. Apa peh alus jur alusan ora nganggo apa-apa mau piye? Seliramu ki nek ngomong sing genah. Iki mau eh sampean romo ora? Entuk tindera. matamu ala duitan gendang satu sewu kok padake wong tangan kok tangan dawa e, wis ngono kuwi ngerti satu sewu pendelap pendelap ya ngono i sedekah ketawin wong kuwi sing karo tengah yutaku selawe ewu lho kuwi <laughs> ya capek gunung kuwi diatur ayo capek gunung satu sewu lho <laughs> ayo le jenglengowin wong sing diparingi kowe kok ya wis <clears throat> malah wong bagus kaya ngene lho. Aku tiwas mencolot ndadu tak ngono kecepetan kowe le. Wong aja aja dhuwur-dhuwur lho. Ora eh? mbut pasak kamu engko jeglok botakmu ketok lho. <laughs> Ha ora jeglok tenan ne. Nyangkut kabeh. Dedele lere kangku saking lemule ilang. <laughs> Baleni sik sing pas samping gunung dijembengke Mas. Eh, eh jengglengke. <laughs> Aja salam-salamun enek eh, Pak polisi ngono. Kleru lek ngomong ki mau lho. Enek eh, Pak polisi lho, mau bedil telakmu lho iku. Jengglengke kok jumbo. Lah iya dijengglengke. Ayo. Saben bengi nyawang Piye rasane? Wah iki anu enek sing lali rung mbok waca. Minta caping gunung Mbak Wawin yang mumbul dhuwur, jeblok ndak sesek. Oh iya. Wit wit wit. Guyon. Ora kok mesti sia-sia nggone aku mesti kok sia-sia. Tak rewangi do kono do kene dandan ayu, mosok jeglenge kok ndak sesek sing tiba. Nah sing bener. Ah moncot kabeh aku. Sing bener ki mumbul dhuwur. Mumbul dhuwur. Meduke eh, penak. Ya. Kok ya, Ayo. nana lah nah, nah. Mangga. Yen memajang. Idul Daratista. Sok esek-esek goyangan lagi. Esek-esek Wesley. Yo, yo, kata Edi main nih. <laughs> Baleni, baleni, yo. Eh, sing ngongkon sopo, Sing bayar kongkon Dikongkon saya elek kok gelemen. Lah sing bayar Pak Jumino wis tak karepe dhewe kok. Dikongkon oh. kok malah gelem. Oh meleh nggih, meleh yo. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. eh, eh. Wis. Mbah iki lho mesake ket mau ngomong. Eh, ya, ya. <laughs> napa Mbah? Napa mbayangke Mbah Putri ya Mbah? Heeh. Alah lah apa iso ngayahi to Mbah, Mbah. Nah, gentenan ya. Ya, gentenan sampean. Soale aku mau ki wis keroyo-royo saka ngomah ki tak sangoni jamu lho. Jamu apa? Sorengat. <laughs> apa kuwi? Sorengat kuwi sore dunjuk wong jengat. Anu semangat. <laughs> semangat. Ayo. Maka Ya. Iki gantian sampean ya. Mm -mm. Putan. Sik kaduan kaduan sik sik sik sik. Sik kaduan ora tekan nggonku sithik kok. Ning kene aku ning kene. Sampean kok kono. Iki lengke ya. Terus ke. Kembang urung-urung jangkrik kowe ya. persis karo Mbok Kumbian yo ngono mbok mbiyen. mbok murian itu artinya ibu saya dulu. Oh iya iya ya pinter-pinter gue. Aduh. Dengan apa sama mbok saya? Iya, kamu punya mbok. Uh -uh. Kalau kalau orang Amerika itu kalau mbok itu namanya mbek. Mbek. Uh -uh. Kamu mbek ya, ngono ya. Jalan kalau mbek ah. di Amerika uh -uh. itu suara anu kambing. Oh salah itu. Oh gimana gimana? Be. Persis persis. Waduh iki kok. Iki mari idul korban wingi. <laughs> ya ya, wis ele, banyak lo kowe. As. Kowe paku. Lah kok kowe salah mek rebutan. Iya. As. as. Ya ampun. Karep remi opo ya as as as as. Ayo. Sabar bagu. Ayo. Aat. Bengko <laughs> ngomong ya kelas-kelas. Di hadapan para bapak aku, kowe rasa omong. Baru. Aku sih ngomong awakmu lho. Lho. Ya. Peragaan. Peragaan. saiki kan usum usum usum pun ora sanggup iki penting iki bengi iki penting peragaan umpamane kampar kok pengunjunge dudu wong Jawa tok Sampai sampe nggih pengen ngomong kok omong aja omong ora sanggup iki ora omong ora weku 50 menit mumpung durung kadung aku wis dinyang 800 <laughs> rugi seket aku. 800 wong dipageri kowe ra iso naik. Oh iya. Kono, saya yang ngomong kue yang meragakan. Mm -mm, bagus. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak. No. Bapak kok. Lah iya malam peteng ora ketok. Ah ibu-ibu nek adem lah mesti ngene. Heeh. Eh bapak-bapak kok kono. Bapak nek adem yang ini. Iya demi eh. Nek ibu ya mesti ngene. Ora enak kok adem terus. Iya demi. Eh. Selamat malam. Selamat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Apa kok ngagung? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lahir dari sini loh. Oh. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Semuanya bapak-bapak, ibu-ibu dan uh, semuanya bapak-bapak, selamat malam. Ibu, lapo kowe iki? Kok kokean. Kokean kokoen iki Kowe nganggo mic nek oleh dagelan desa sikile ra iso. Ning lek numpak pesawat. <laughs> Mohon izin Pak Abdul Rizal Bakri, Pak RT, dagelan desa, Pak. Numpak pesawat-pesawat mudun di sikil ini. <laughs> Yang apa pangi wangi ngerin. Ah. Orang tahu numpak pesawat. Aku ya tahu karo almarhum Yesus ini numpak pesawat aku diomongin. Pan numpak pesawat terus aku wedi. Nah hmm. nek wedi yo ngombe antimo kok tok dhuwur turu tok. Tenan bareng aku munggah arep munggah pesawat antimu limo tak until ah, tak untal kabeh tekan dhuwur ra ngantuk bareng mudun arep gagel turu malah ra bayaran ra bayaran wah. malam ini sungguh hebat mon icin nuwun sewu bocah monggo monggo rati telat oh mboten napa napa oh, waris dagelan loro niki waris waris dewi ndak wong loro diantem iki yang kata <laughs> wong wong wong kepaten kok awake dhewe mara nanggap dagelan. Kula menika pancen sibuk. Nggih. Tanggapan lumene tebih-tebih Oh, kaya to. Nggih, Januari tunggal, Februari tunggal, Maret hmm. ab tunggal. Pokoke sitok-sitok tebih jarak. Jarake niku lho aduh. Oh. Boten kok tebe Jaraknya oh, jauh. Mohon okay. izin Pak RB. Nggih. Rawuh sama Ibu. pakai belangkon Jawa dan ganteng. Nah, jadi patut nek dadi presiden wong Jawa. Iya. ARP Iya. amanah yang diemban insya Allah akan dilanjutkan dan akan dipegang. R rezeki bersama barokahnya rakyat Indonesia. B, barokah bersama Pak Alburisal Barakri. oh no. Jadi amanah rahmat barokah. Ha amanah rahmat barokah. Patut dadi presiden wong Jawa. Kok nek Pak ARB jadi presiden, Pak ARB SMS aku. Eh, Awakmu arep dadi bupati. Hmm. Nah, sampekno ke beliau aku iya. matur nuwun. Ning sayang kok siswa budaya ya wis buyar. <laughs> wayu budaya buyar dadi sore nek toprak neh. Lah nek ora dadi bupati ya. Kasih dong. Aku ora putus asa. Aku ora dadi bupati kepengin dadi caleke Golkar. Eh. Nah, aku njukuk S3. Siji, aku njukuk L S siji, aku njukuk ekonomi. Loro aku njukuk politik, lah telu aku njukuk sepeda motor dicekel polisi. <laughs> Terus kasih do wis. <laughs> Kowe muni maling ngene nyabot. Ya ben ana kembangane ngono lho. Kita harus semangat. Semangat. Semangat untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ajaran dari Bapak satu, jangan minder jadi orang desa. Jangan minder engkau enggak sekolah. Bukti Pak RB bapaknya mung sekolah rakyat bisa mencetuskan bisa putra anak yang hebat seperti Pak RB. Wah, oh no. Jangan mohon izin Pak. Nun sewu Rama. Bibit bebet bobot orang Jawa pak bibit Pak Abdul Sarbakri bibit. bibit unggul kita bibit gak bekas gubernur Jawa Tengah itu malah bibit Mas Pati itu sinden tuwek <laughs> goblok ya. bibit bibitnya bibit unggul. unggul dari keturunan yang taat beribadah dan hebat bebet-bebet agama tidak perlu diragukan bobot kualitas putra Indonesia terbaik juga Pak Abdul Rizal Bakri tekono aku aku dah serah tekon sopo sopo aku tekon mbok kuai enak serah kakek ngomong oh, mbok mus beto yang penting kita tuh syukur syukur awak edwi kita nah. aku kilo bocah cilik kok gede nih jadi opo seru tenang Lek? di desa itu ada pak yang namanya piton-piton toh bocah ya, ya ya ya arek bayi umur pitung lapan dilebok nih keranji didolani dolanan nih ya guyu Besok gede ini mesti jadi dagelan. <laughs> Oh, kirun biar dikurung. Dikurung <laughs> guyang guyu. Kone oh, arek cilik di dalam kerungan kurungan ayam itu pegang pulpen, pegang buku pasti enggak guru atau dosen. Cah kuwi. Ning nek bocah iki dolani apa ngantuk. Oknum DPR tuwean niku. <laughs> Kuwi kowe nek kowe ndelok piton-piton. Eh, eh. Aku ndelok bayi sik dikandung ning bobotane aku roh ki lanang apa wedok roh. Kok iso nek bayine iki bengi tengah wengi iki obah kok obah ning tengen. Bayi gerak di sebelah kanan.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 Nah, ini. Ke Lampung ya ke Wai Kanan, Wai Kambas sampai ke hmm. Lampung Tengah, Lampung Timur, nah. Kota Metro, Bandar Lampung sampai Kali Anda. Hmm, ah, yang paling terkesan kalau di Wai Kambas. Hmm, ya, Wah, delok gajah lah. Iya, lihat anu pelatihan gajah hebat nah, saya kan diomongi sama anu pawangi Pak Irun jangan masuk itu gajah galak-galak hmm, aku masuk pan mau pengen demek gajah cilik hmm. lah kok mbok sing gede tok gajah sing besar wah wah aku bingung pak mati kingku aku terus gak nganggu apa pakan tak copot kabeh hilang terus aku kayang <laughs> Lah kok gajah sing gedhi iki bali anakku tambah sitok. <laughs> Enek buntute ya. Perko. Kak, sitok sing perko telalene ya kursa ngono. Lah enggak sing mboke kaya gak apal antarané. Ambune perlambune. Ya apal. Gak ambune mlayune uyuk ki lho kramu beda. Mlayune uyuk piye to kok mlayu kok gajah kok pipis iki ya enek kok. Nek gajah sing asli tak ngene jur, anakku ora metu. Karo buntute ya. Pas kuwi ndingkluk kok telalene ora. Kowe berarti gajah ro ya. Heeh ro. Gajah ki manak apa ngendok? Gajah ya mana? Gajah. Wedhus? Mana? Banyak. Banyak ndok. Mana? Lah kok iso mana? Nang ogang. Awas banyak anak-anak lho gitu. Ora enek kok awas banyak ngendok-ngendok. Banyak i mana ya? <laughs> mana? Awas hati-hati banyak anak-anak orang ini awas hati-hati banyak ngendok-ngendok wih akeh banyak ki akeh dukung banyak emang luru so akeh banyak sopo wih kemeruh wih akeh ki bahasa Indonesia ini banyak wah tadi dadi anakmu kok anakmu kok banyak nah, anakmu kok anakmu akeh anakmu banyak anakku mek loro iki Ya, tapi akeh sih banyak, ya, banyak. Lah yo ya, wis bene wong manyen bakul banyak ombo larang. banyak akeh sih banyak penonton bengi penonton dalu punika kata akeh banget. Oh, dadi iki banyak apa dudu wong berarti ya. Wah, angel bulet iki. Lah banyak ki, banyak ki ngak. Oh, banyak ki ngak. Hmm. Anak hmm. anak anakmu kok ah, banyak anakmu kok ngak. Ya. Oh iya, anak-anak ngak semua. <laughs> akeh ki banyak. Lah ya bene mong banyak ya akeh kok. Kok Siti malah bingung. Penontonnya banyak. Penontonnya ngat. <laughs> Weh, banyak. <laughs> Ngat. Omong karo wong sitoke gunane penterjemah sak mene kae. Pak Kirone lho. Pengalaman tuh penting. Kekiran pengalaman perkara polisi. Ah niki wau-wau menapa iki wau kula telat iku nuwun sewu. Iya, apa pengalaman. Wah, do izin, mohon izin Pak Rizal, <laughs> Pak ARP. sebetulnya kan jam 10 mesti datang hmm. komedian hmm. numpak bis mesti ini metu kene kebuah belas ente kok kenjeran ya weh ora keturun kok nama Jokerto no enak arek wong wedok gawa anak itu no wangi se hmm. weh dang mik kene mik kene mama mami kok nak moh tak weh nilik kuih lo no kasih kasih diduding ki aku no ayo ndang mir ma ma ma aku nak moh tak wene lek kuwi lho lah aku yo mah to lho tak tutne ngampe kenjeran ki kok gak ndang diweh-wehne aku ngono sida diwehne apa ora aku bareng tak tekokne larene pun purun tak kirun gempun, aku yo ngono aku yo ini pak ngono to Pak Ridwan Isam rawuh <laughs> komplit kek anu nenek burituan Pak Brewok ya rampung. Nek aku perkara kuwi ora ono, aku malah tau ditapuk wong pak bis. Ya Aku jejer sak bangku wong lurus sitoke ya gendong anak. Ya apa? Nah, bareng ono anake nangis tak gawil, Bu. Anaknya nangis melek. Hmm. Ayo le anu dimiki ngene iki. Miki tok ning kabeh plek. Wani plek ngene Aku ngelirik. Asi, asi, Lah aku ngelirik kok yo iya iya aku pomo biyen cilik apa ya ngono lah kok terus bocah iki maring ngecut meng kok turu to lah aku ndelok ngono kaya keturon barang keturon ana bisa iki menggok wak lah kok aku tiba mak plek apa ganjel nang pipiku apa apa iki spidole kondektur lah kok mlebu pleng tak gawe ambokan mlebu tucur Arep tak lek iki anyep, gak tak iki jenenge enak. <laughs> Akhire tak golek tak kulite jeruk tak kewoceri wes, isi-isi ngombe susu jeruk. <laughs> Rasane lah tiba gue orang rasane ya. Wong edan. Batu mau plek ya anget-anget opo apa? Lah kok bisa jegong gleng ngono. Barang sampe ini nunggu pulih ini plek. Oh no, iya po sepi joli kondektur. Tak kaya ambak ini metu toh. Tur. Ngerti, ngerti aku turun neng andingmu. <laughs> Melok lo wong edan. Yang penting semangat. Semangat, semangat. Pak Kirun gegeran pokoro polisi. Polisi. Lo polisi barang bocak gegeran. Iya polisi dur lah, nunggu deh. Oh jadi cerita nih. Ini apa? Ngumpar nabrak bocah. arep laporan to, arep nulung arep lapor ning Pak Polisi. Hmm. Lah kok balik aku? Kenapa kok balik wong urusan polisi tenan? Polisi, polisi genteng kali yo dhuwur-dhuwur men. Lah kok tulisane polisi 200 meter. Eh. Lah kuwi nek laporan piye aku ngono. terus polisi 200 meter caki katoke sak piro aku. Walah, aku ndak ngene. Kowe nang ndi to kuwi? Nang Genteng Kali. Lah kowe ora gemeng pasar semut? Nyapa? Beh, ana bakso iki gedene kalek tulis tulisi bakso iki gawedene sak kubahe masjid agung lho. Lah sing mangan sopo? Ya polisi sing gak pirang meter mau lho sing mangan. Ora repot nek ndulang. Bakso, super gawedene sak kubah masjid agung. Sing mangan kuwi. Ya polisi mang sing dawane pirang meter mong? 200 meter. Lah bakso sak pira? <laughs> sak kubah masjid. Lho, ekonomi kerakyatan diperjuangkan Pak RB. Betul. Daerah Banyuwangi gawe dandang gedine sak stadion. Lho lho lho. ne. Lah nggo apa kuwi? Anggo godhok bakso sing sak kubah masjid kuwi. Iya akhire. Akhire <laughs> bakul dandang tak tutup. <laughs> Terus piye? Ning nuwun sewu. Nggih, ambek arep megan. kangen lah. malam ini lain daripada yang lain sinden limo ini nek coro kue iya milih tinggi belas gak milih limo kaya mana gak kamu pilih ora milih lanya lah terus ora nek sing gelem sok biar <laughs> ora ora milih ya kabeh gelem aku <laughs> om joan gelem rayuan gelem Wujudnya ya ora milih eh, good night Megan. Iya, good night Pak Dekirun. Ah, hoi, dingklekmu nang ndi ta kok ndekem kowe dengaren. Ate kaya ang. Ya kaya wong sing numpak bis gendong anak lali ora ngomong. Itu wis pesen lho Megan tuh setiap mampir ke rumah saya, ah, Pak Kirun tolong kalau saya ke sana disuguh teh anget, gelasnya kecil aja. Mergo nek gelas gede, irunge melok slulup lep oh wong barat ya wong barat mak lep ya ya ya ya ya bener bener Megan you Megan you can speak java rasa ngomong bahasa Inggris oh. bahasa Indonesia ruwet ngono meneng bahasa Inggris Pak bahasa dagelan teko Amerika teko Taiwan nang luar negeri bahasa Indonesia yeah. mumet aku isin aku ngapal dino ini aku isin lho ketemu Pak Ketua DPP Golkar Jawa Timur kok mau sore mau Pak Topan kok datangnya telat ya Pak tadi kirun Pak tunggu di enggo-enggoan enggak datang opo enggo-enggoan aku ini jane yo ngerti nang gandeng Bapak ARB <laughs> ki aku rodok gugup ngono lho ngono ah, kok speak Jawa ah. Java? No, just a little speaking, bit. Speaking Java. Sekedik yes, yes. Uh, ayo speaking speakingan. What? Ayo omong-omongan apa ayo speaking speakingan. What? I don't understand. Can you tell yes. I don't understand what you're nah, talking nah, aku karpet topan kok ganteng iya, banget. Iya, saya becik. Itu apa namanya? Ya. I have no idea what you're talking nah. about. Orang oh, yes, ganteng yes, liane yes. topan. Kok pantas men topan kayak klambi ngono. <laughs> Jan, jan, jan. What, what, what? Uh, I don't understand, but I have a feeling that both of you are a little bit Kapan Topan nang Amerika mampir nang omahku ngono lho. Ya, ya, Jaya. Ya ya ya. ya. Bodho marah ra sinau bahasa Inggris. Ah. how how you? How you? you? Uh, kenapa pakai ini? Ndak usah pakai Aku nek ra ngene ra iso ngrangkul, Nduk. Kena kencing manis ki nek ra digerak ning ngene ki ora ora jalan ngono. Uh-uh. How are you now, pengen ngene, Papa? I'm good. How are you? Uh-uh. How I'm good. Oh, yeah. Okay. Meling. Topan kok ya wis kena kencing manis teh kok ngono. <laughs> Eh, yes. Kencang sweet, teh kencang sweet. Kencang ora kencing to. <laughs> Bahasa Inggris kenceng kok kencang. Wah, aku ning Amerika isin tenan ning gone Mega nuwun sewu pucake. Oh, sae Mlebu toilet eh, lah nek ning Jawa ki rak tulisane ketok banget. Ah, ah. Iya to. Aku woman man ngono. Lah aku kleru. Lah diganti tulisane ladies ladies apa kuwi? Tak lebone gone wong wedok. Oh, ya ora. Petuk wedok. Wah, wah, wah, wah, wah, oh. wah, wah, wah, wah, karepe iki iki gone wong wedok mlebone aku ya muni iki ya kanggo wong wedok aku ya ngono rewel aku ngono bae ini untuk wanita iki ya kanggo wanita bae malah geblek kowe ngayal ae aku ya ngeyel to diseneni londo e. ciri-ciri nek wong goblok iki mesti ngeyel tapi ngene aku marahe nek ana londo e tak guwaki min 10 as 15 joker 20 minute Nek lek londo tak buahi. Wong ki sate wong ki lho nuwun 1000 lho. 1000 nggih. main mendem adat lan sak penunggalane ora oleh. Iki bari kurban. Hmm, ora pamer. Alhamdulillah saurunge besaran aku tanggap aku laris. Kurban. Aku kurbanku kebu songo. Terus unta 14, peduse 35. Iku nomere nomere togel tek ketek. Kok salah. aku apa ngopo Aku kok nah, aku pancen yo sanga no terus weduse 35 utane 14. Kula 32. Metune swidak siji merongos. Nek mau terus-terusnya jadi telu-telu kowe. Tapi tenan tak eling dulur-dulur yang di sini jangan sampai tombok togel. Ah. Nggih sewu nggih. Iya iya. Ora ana critane wong sugih perkara nomor kula niki lho. Hmm. Aku tahu golek nomor kok saking kalahku sudah banget. nyari makam yang sangat-sangat angler iya. apa ang angler ah, ang angker jam siji bengi aku mlebu kuburan bleng bleng nepi nepi ngobong menyan blong setengah loro wong kuwede teng teng iki sapa terus tak jawab kula topan mbah apa ini pan kula nyuwun nomor mbah walah lele aku diri mati perkara nomor kok <laughs> aku mau ayo ampun ampun ampun aku ora tombok wis Kowe kuburan sih endi? Kuburan kidul. Kuburan kidul. Wingine aku nang lore. Wingine nang lore aku iki ya melok golek nomer. Bener Lah kok dudu ndruwo? Dudu wong gedhe, cawedok lambine putih. Lah terus ruwet-ruwet kuntilanak mbok. Lah kok dolanan HP ngene. Kok nggowo HP tak lokne. Eh, ya nek dolanan HP nang nang kubur. Lah kok muni Neng jero sinyale jelek Mas. <laughs> aku ya terus gak melok dolanan aku. Ora mangsaku kok golek golek nomor kaya ngono kuwi. Lah ya jenenge wong ora putus asa kepin oleh kalah nomor kudu sugih perkara nomor. Ganti aku kuburan nang ngene Malang ngono. Terus oleh kuburan sing pancen angker dhewe mlebu rene beleng. Hmm. Tekani neh wong. Durung, ora tak takoni, durung. Lah kok wonge muni ngene. Iki topan. Muni ngono. Nggih, nggih Mbah, apa-apaan? Nanti nomor, walah lele aku dewe tombok rata woleh. Tiba-tiba moro tua aku dewe. Dudu-dudu mek. Dudu-dudu mulai. Mungkodo-podo mulai aja edan kuwi. Aku ini apakara kuburan gak poso aku ya isin nun sewu bucange. Paling isin gak poso. Kenapa? Aku kira jane kuburan besek. Hmm. Lah kok konakku kok Kalimantan ini 10 tahun gak mulai. Roh-roh mak, ruak. Walah pak, jalur sepura pak. aku wis pirang-pirang taun ora mulih kowe mati ngapa aku ora roh lah kura muni sapa to di nggone bapak ngawure kuburane pakmu sing kono lho aku maisane tulisane wis burak kadung ditangisi kuburane mbahe lah aku ya tau ngono seneni kene kuburane bapak anu bapak kene kuburane Yo tuh kini, nah, aku nuang esok kelar rumah lah. Apa? Eh, kuburan bapakmu. Nah, yo biar ini bapak gendaan karo iki. <laughs> Nembang. Ayo ayo action. Sik sik sik. Iya. nggih. Iya. Nggih dawuh. Iki arepe lotre maneh pisan. Oh, undian, pandunen dia. Ya. Iya, Mohon iya, disiapkan undian. Jangan patah semangat. Dulur-dulur pamos. Saya membaca Pak Birisal Bakri. Indonesia dalam 68 tahun sudah kelihatan berkibar Jangan kita patah semangat. Dijajah Londo, dijajah Jepang itu telung atus Siap, tahun. Lama dijajahnya, namun 68 kita sudah merdeka begini, sudah hebat. Jadi bangsa yang optimis, jangan sampai pesimis. Tetap semangat untuk membangun Indonesia. Oh no. Yes. pada nomor. Mas Girun, nah, Mas Girun. Pak Nuwun sewu Pak Ketua DPD Jawa Timur. Pak Bangun. Ketua DPD Jawa Timur, mohon izin Pak. RB, ini wayangan lagi kapan, Pak? Ya lah. Diapurmu. Mboten ngoten. Nek wayangan maneh terus ora ngundang aku karo kowe padha karo Udan, udan. <laughs> Nek nganggo lawak udan. Sinten yang nuwun? Terima kasih, Pak. Nggih, Zainuddin Awali. Ah, Pak Ketua. Pak Ketua DPD, mohon izin, Pak. Para nono soalnya anu we nyedek soalnya ngangge ngangge jari bolak-balik melorot. Ayo, Jak, gajah, ya, anak ya. gajah rono. Biasanya pakai celana, pakai jari, moncin, izin, nun sewu. nuwun sewu. Dikopiok-kopiok. Pak. Nggih. Hmm. Alhamdulillah. Yo bekubek. Atas izin Pak Ketua Umum wayang kulit depan. Tadi ketemu Mbak Nurul di mana Mbak Nurul Arifin? Mundur. Andeng-andeng isor lambe. Yang dipandeng. Siapa sing duwe? Andeng-andeng cedak pipi. Nek dipandeng marakne ati. Lho ndi? Andeng-andeng cedak dodo. Nek dipandeng marai gelo. Andeng-andeng nyelempit bokong. Kok betah men nek kono andeng-andeng kuwi. <laughs> Deloke piye? Nggih. Mohon izin bucange seizin Bapak ARB kami bacakan wajanan, Bang. Yang mendapatkan hadiah ini yang punya nomor 001089 001089 001089 Saya tunggu ya. 001089 kami silahkan untuk yang punya tak buanter nenek, 001089 ditunggu di atas panggung. Oke, ada Tolong ora enek, monggo. Anek ora? Ulangi mana Pak Haji, ulangi mana tak hitung sepuluh mundur kalau enggak berarti hangus. 001089 sepuluh sembilan delapan bawa sini tujuh eh. enam lima empat tiga dua hangus oke satu lagi angus barangkali satu kali lagi iya, monggo izin mau izin sinten Pak Ridwan atau Pak siapa ya monggo Bapak mohon izin pini sepuh pini sepuh Pak Hisam Ridwan Hisam Pak Hisam iya. Pak Ridwan Hisam non sewu nah ini orang besar ini orang besar <laughs> orang gemuk atau orang besar ini? orang besar ini <laughs> ya besar ya gemuk suun suun suun Cak Hisam suun suun Oke selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena Topan sebentar lagi akan uh, pergi dari Surabaya langsung ikut bayangan. Oke. Kosong kosong kosong sembilan kosong kosong kosong kosong kosong sembilan kosong kosong pasti ada karena kalau enggak nanti habis habis habis limbuan atau pas goro-goro. 00 09 00. Eh saya saiki kowe kok ketok susahnya apa? Nun sewu bucange. ya, ya, ya. Niki ketok susah. Kalau ada, ada naik ke panggung? Ada, ada ini. Mas, buat iya, mas. Mbok Raja oh, oh enggak. to. Oh ya oke, oh, iki ya, wis. Mangke diundi mangke ya, ah, Niki ya, kula badhe ngurus kowe kok susah ketok ya apa? Susah duwe iku digowo wong ora dibalekno. Heh. Susah duwe iku digowo wong. Duduk. Duduk. Duduk. Lagi mang menit ae. Eh. Nggih. aku krungu nuwun sewu. Nek nulung-nulung aja mentrung. Lah wong utawa wajibe kan ngawur. Akeh wong Thank you. panjenengan menapa ingkang asma Abah Kirun nggih oh mapan kebeneran sampean simpen eh sinten <laughs> kula andi andi nggih badhe nderek tanglet nggih menapa panjenengan kepanggih kalian topan ngomongo gak ono Nun saya, ini penting tenang kita. Omono kano kan SMS saya luang iya. Anu, topan boten nenten sing sanjang sinten sing sanjang topan iblis iblis topan boten nenten loro topan boten nenten topan loro sing sanjang sinten topan ngomong topan kesah topan pun mati sing sanjang sing topan masa wong mati omong iki nek la enten per... niki wonten perlu pan banget tenan anak kowe kur awong yo duwe tang 2 juta wae kok iso urung enek 2 wulan kok balekno 10000 kok bangeten kowe ngerti yo ngono aku nyilih Pak ARB iki lho kredit UKM urusane opo duwe wedok meteng manak lho Ya, tapi ya aja ngono kowe ya ngerti keadaan kok ya ngono to. Wis sakine pokoke anger kowe pokoke gelem utangi aku neh sak juta aku gelem balekno. Gah. Wong sing utange rubaekno utang maneh. Rupane topan kene kaya celengan. Jadi bajet kowe. Modane rupamu wis yen panjenengan utang ki aja sak nggon-nggon. Utang kok neng kuwi. Ya wis. Aku ora iso mbayar aku nyerah apa jari awakmu tak kek no awakmu pan iki pan ya ampun pan lah kok mau patah ini kapan ya ampun Tidak, kok metrel men to nyawane cah iki. Ya ora ora tak Ya ampun, pan sing sadar nyang apa bocahku teh mau pateni. Mbok picek teh mata kene nothok lho, aku dikeki terus mati. Ya ampun, lah kok jebul kowe sekti. Iki mati ora gem ngempet ngono lho. Lah wong nuwun sewu lho bocange, lah wong bocah teko ngelonge tampar terus ngene-ne. Sebab kok sadis mentopan to, Pak? Sebab lho sapa le? Lah kuwi mati ngono lho. Kuwi ya wis aku e dikene tek terus ngene kok terus ngene lho. Lah berarti kowe pembunuhan opo kowe? uwi cek ra tau mateni wong aku iki. Bukti nek iki mati karepmu aku ora melok-melok urusane karo aku. Aku ora tau mateni wong ora ya kowe kowe tak mateni malahan. Malah ngedung kok. Kowe wong mau urip kok tak tak laporne kowe. Nggon sewu. Ojo ojo ojo. Kowe iki wong iki kudu sadar. Ojo ojo ojo ojo mbok laporno bayaranku bengi iki PN. Tenang. Heeh. Nih, nggon sewu lho Rama. Ora ora lapor polisi, bayaran bengi iki mok weh nyaku. Iya. Tanda tangan. Iya. Cok, ngono. Stali agel. Iya. Berarti iki digone iki. Gowo nang pabrik es ae. Lho iki lho mayit iki. Dikubur nang kuburan. Dikubur. Heeh. Oh. Pendem kabeh apa separuh? Enggak separuh endase eh. terus ana blebung ngono. Yo kabeh omonganmu iki sing dulu iki kabeh. Kabeh. Kabeh. Cit. Cit. Cit. Cit. Lho mayit opo? Cit. Cit. Wong iki cit. Lho dikembang. <laughs> Telek, telek. Aja kempes. Tempat pentile wis ra karo-karon kok. Cit. Cit. Cit. Iki ora mobil salah parkir, mayit salah mati, kebosi. Cit, cit, cit, cit. Cangkemku ora suwek ngopo suwi. Cic cic cic cic cic cic cic Rama, kula tak nyelametaken sing penting, ati-ati. Nggih. -ati. Yeah. Yeah. no sing penting hati-hati tetap semangat ngono alhamdulillah engko gara-gara ne ya nggih iki gendong ta ya gendong ning jero eh weruh eh sing mati ya gendong sing urip ayo nduk iki lakoni sik dawa